Hizi mbio ambazo anakwenda ndani ya maisha ya kilimwengu na ya kibinadamu, ili apate riski yake, ili achume maisha yake, na ili asimamishe uhai wake juu ya ulimwengu huu tangu kuzaliwa mpaka siku yuafa na mwanadamu anaendelea katika hizo mbio hizi mbio za kilimwengu mwenyezi mungu subhanahu wa taala amezisajili ndani ya qurani tukufu na mbio zote ambazo mwanadamu anazokwenda katika ulimwengu huu yanampelekea mwanadamu huyo kwenda katika mbio za kheri au kwenda katika mbio za shari. Mara nyingi huyu mwanadamu anapokuwa katika hizi harakati za kilimwengu na mambo yake ya kimaisha na mambo ya kuchuma maisha yake katika ulimwengu huu, huingia katika tamko ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akalitumia ndani ya Qur'ani tukufu, tamko la ghafla. mwanadamu mara nyingi anapelekewa au humpelekea mbio zake hizo za maisha akaingia katika hali ambayo Mwenyezi Mungu akaisema ndani ya Qur'ani tukufu akaita hali ya ghafla. Nini maana ya ghafla? Ghafla ni mwanadamu kusahau, na mwanadamu akapitikiwa akasahau yale malengo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemumbia nayo katika ulimwengu huu. Kwa hivyo namuona leo mwanadamu anazaliwa, anaishi katika ulimwengu, anakwenda mbio, anapanda juu, anashuka chini, anakwenda mashariki na magharibi, lakini inafika mpaka wakati anaingia katika hali ya ghafla, ghafla ya kumsahau Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ghafla ya kusahau aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mafundisho yake, na ghafla ya kusahau mauti, iko siku atafariki na ghafla ya kusahau hisab iko siku atasimamishwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuhisabiwa na ghafla ya kwamba mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hisabu imma ila aljanna au ila an-nar Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mtukufu ndani ya Qur'ani anatuambia iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم من يزمق سبحانه وتعالى أنا كريري أفهمه دنيا قرآن تكف أنا سيما اقترب للناس حسابهم وندام حساب ياو نمالب ياو نجزاء نقيام كمكاربية وهم في غفله na wao wako katika ghafla mu'ridhun, wameyapa nyongo mawaidha ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na aya zake. ma yatihim ma yatihim min dhikrin min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun, aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zinapowashukia na zinapowajilia na wanaposomewa aya hizo, wanadamu hao wanakuwa katika ghafla, hawataki kuzijua aya hizo wala hawana haja ya kuzisikia wala hawana haja ya kuzifuata alama hizo za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na aya zake alizozishukisha. Wahum fi ghaflatin mu'ridun, wako katika hali ya kucheza na wako katika hali ya lahu. Ghafla ya aina ya pili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameitaja ndani ya Qur'an ni ghafla ya akhirah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema ndani ya Qur'an, ya'lamuna dhahiran min alhayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun wanadamu katika mambo ya kilimwengu wanayajua mambo yao ya kilimwengu mambo yao ya kimaisha wao wana ufundi na wana utaalamu na wana elimu juu ya mambo ya kilimwengu leo mwanadamu walilahi alhamd amezama katika elimu za kilimwengu mambo ya science mambo ya kupeleka maisha yake mambo ya ufundi mambo ya kibiashara mambo ya hisabu, mambo ambayo yanasimamisha maisha yake ya kilimwengu. Yalamun, wao wanayajua mambo hayo ya kilimwengu, dhahiran min alhayati dunya, yale mambo yanayopeleka maisha yao ya kilimwengu. Lakin wahum anil akhirati hum ghafilun, lakini juu ya akhira mwanadamu yuko katika ghafla. Kwa hivyo ghafla ya kwanza mwanadamu yuko ndani yake ni ghafla ya aya za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala.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 kusahau mauti, ghafla ya kusahau hisab, ghafla ya kusahau aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ghafla ya kusahau mauti. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla akaisajili ghafla aina hii ya tatu ndani ya Qur'ani tukufu katika surat Qaf, akasema Mola mtukufu Azza wa Jalla, wajaat sakratul mauti bilhaq ewe mwanadamu Mwenyezi Mungu anakwambia nenda mbio utakazokwenda kimbia namna utakavyokimbia katika ulimwengu huu fanya biashara utakavyofanya muasi Mwenyezi Mungu unavyotaka kumuasi mfanyie Mwenyezi Mungu jeuri na mfanyie Mwenyezi Mungu kibri namna unavyotaka kumfanyia kibri na uoneshe wanadamu kile unachotaka kuwaonesha ufanye juu ya ulimwengu huu yale unayotaka kuyafanya lakini mwisho wa mawazo yako na mwisho wa kwisha mwenyezi mungu anakuambia wajaat sakratu lmauti bilhaq mwisho wako ni kwamba mauti itakuja pamoja na sakarat tena itakuja kwa haqi hiyo ndio haki ambayo mwenyezi mungu subhanahu wa taala hiyo ndio haki ambayo mola aza wajal ameiandika juu ya kila mwanadamu katika ulimwengu huu bali juu ya kila kiumbe juu ya ulimwengu huu kullu man alaiha fan wayabqa wajhu rabbika dhuljalali walikram kila juu kilichoko juu ya ulimwengu huu Mwenyezi Mungu anasema fanin, kitaondoka. Kullu shay'in halikun illa wajha, kila kitu kitaondoka, kila kitu kitaangamia, kila kitu kitatoweka, kila kitu kitakwenda, kitabakia wajhu rabbik, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye atakayebakia, wayabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram Ewe mwanadamu, ewe maskini, ewe tajiri, ewe uliye na kile ambacho Mwenyezi Mungu alichokupa, ewe uliye na nasaba ya juu, ewe uliye na nguvu, ewe uliye na cheo, ewe uliye na ufalme, ewe uliye na sulta, uliye na kila kitu ambacho Mwenyezi Mungu amekupa, lakini anakuambia ndani ya Qur'ani tukufu, wajaat sakratul mauti bilhaq, ujue kwamba iko siku utakuwa umekaa ukitahamaka, sakaratul maut imekujia. ndio mwisho wa mbio zako, ndio mwisho wa mawazo yako, ndio mwisho wa elimu yako, ndio mwisho wa yale yote ambayo ulikuwa ukiendea mbio katika ulimwengu huu. Plan zako zimemalizika, takhtit, mambo uliyoyapanga miaka kumi na miaka ishirini na miaka mia moja inayokuja yamekwisha. Kwa nini? Kwa sababu sakaratu lmaut yamekuja bilhaq, tena kwa haqi dhalika ma kunta minhu tahiti haya ndiyo yale ambayo wewe ulikuwa unayakimbia kila siku unayasikia unayakimbia watu wakikaa katika baraza mmoja wenu akianza kuzungumza mambo ya mauti akwambia lala mambo ya mauti usi, usitutajie leo mambo ya mauti hayo bado mambo ya mauti wacha baadaye atakuja mambo ya kufa hutaki hata kusikia mambo ya kufa wataka kusikia Nasema hatutaki kusikia maneno hayo, wachana nayo. Lakini hivi sasa Mwenyezi Mungu anakuambia yamekuja, na haya ndio yale ambayo ulikuwa unayakimbia. Dhalika ma kunta minhu tahid, unakuwa unakimbilia mambo ya mauti, hutaki kusikia na hutaki kujua mambo ya mauti, lakini leo yamefika. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha, Mwenyezi Mungu anakuambia haya ndio yale mambo ambayo ulikuwa wewe uko ghafla uko katika ghafla juu ya mambo haya baada ya kutaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aya kadhaa wanufikha fi sur dhalika yawmul wa'id wajaat kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid laqad kunta fi ghaflatin min hadha ewe mwanadamu wewe ulikuwa katika ghafla juu ya mambo haya ulikuwa katika ghafla juu ya siku ya leo ili ulikuwa katika ghafla iko siku wewe utakuja utasimama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na utakufa. Ayuha almuslimun, ayuha alikhwa alkiram, enyi ndugu katika Uislamu, ndugu katika iman. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakariri maneno haya mara kwa mara ndani ya Qur'an ili mwanadamu asitukuliwe na mawimbi ya kilimwengu, ili mwanadamu asibebwe na upepo wa ulimwengu ili mwanadamu asihadaike na mkondo wa kidunia vile unavyokwenda kwa sababu ulimwengu namna ya mambo yaliyoko ndani yake na juu ya yale yote yanayobebwa yaliyobebwa katika ulimwengu huu lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu ya kuonesha kuwa ulimwengu huu ni kitu duni, ni kitu duni ni kitu ambacho hakina thamani kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakipigilia mfano ndani ya Qur'ani kwa kutumia aya moja peke yake, ulimwengu pamoja na yale yote yaliyo katika ulimwengu, wanadamu, mali, dunia, wanawake, shahawat, dhahabu na fedha na mashamba na maduka na biashara, yote yaliyoko ndani ya ulimwengu huu mwenye, ambayo yanampeleka mwanadamu mbio, ambayo yanamfikisha mwanadamu katika daraja ya kufanya wazimu yanayompelekea mwanadamu akawa katika hali ya ghafla akamsahau Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasahau yaumal hisab akasahau mauti akasahau jaza akasahau iko siku atapewa kitabu chake aambiwe iqra kitabak kafa binafsika alyawma alayka hasiban huu ulimwengu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaupigia mfano kwa aya moja peke yake sio aya mbili wala sio aya tatu aya moja unaisoma aya hiyo katika suratul kahf kila siku ya Ijumaa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wadhrib lahum mathala alhayati dunya, ewe Muhammad, wapigie watu wako, wapigie umma wako mfano wa maisha ya kilimwengu. Mfano wa maisha ya kilimwengu yako vipi? Anaambiwa mtume awaambie Waislamu, awaambie wanadamu, awaambie watu wote katika ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mfano wa maisha ya kilimwengu kamain ni kama sawa sawa ni sawa sawa na maji anzalnahu minas sama maji ambayo Mwenyezi Mungu anayateremsha kutoka mbinguni maji ya mvua kamain anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatu al-ard maji hayo ya mvua baada ya kuwa yameshuka juu ya ulimwengu huu yakaambatana na ardhi baada ya kuambatana na ardhi yakaota mimea fakhtalata bihi nabatu lardh maji yamezama ndani ya ardhi yakatoka mimea au yakaota mimea ambayo ni mazao baada ya mazao kukua yakatoka katika ardhi mazao yale mwenyezi mungu subhanahu wa taala anasema faasbaha hashiman tadhruhu riyah mazao yakakuwa baada ya kuwa yameota yakawatoa matunda, baada ya kuwa mazao yamekuwa, mwisho wa mazao yakiwa yameishi, na baada ya kuwa muda wake umemalizika, mazao yanageuka yanakuwa hashiman tadhuruhu riyah, yanakauka, yanabebwa na upepo, yanakwenda. Wakana llahu ala kuli shaiin muktadira Ewe ndugu Mwislamu, huo ndio mfano wa ulimwengu huu. Ulimwengu unaokupeleka mbio, huu ulimwengu ambao unaokufanya wewe mwanadamu wakati mwingine ulie huu mwanadamu huu ulimwengu unaomfanya mwanadamu acheke huu ulimwengu unaomfanya mwanadamu akate kizazi chake huu ulimwengu unaomfanya mwanadamu amuue mwenzake huu ulimwengu unaomfanya mwanadamu asizungumze na huyu au asizungumze na yule atete na huyu na atete na yule kwa sababu ya huu ulimwengu lakini Mwenyezi Mungu anakupigia mfano wa ulimwengu huu, kamain anzalnahu minas samaa fakhtalata bihi nabatu lard faasbaha hashiman tadhruhu riyah wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira. Aya moja peke yake, namna ambavyo ulimwengu hauna thamani bali ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, haustahili kuwa Mwenyezi Mungu atumie aya mbili au aya tatu au aya nne katika Qur'ani yake tukufu aizungumzie ulimwengu. Aya moja peke yake moja jumla moja ibara moja ndani ya Qur'ani inatoshelea kupiga mfano wa ulimwengu lakini ulimwengu huu ayu alikhwa enyi waislamu ndio ulimwengu leo uliompelekea mwanadamu muislamu akawa katika hali ya ghafla akasahau iko siku ataingia katika nyumba ndogo sanduku ambalo linaitwa jeneza akishaingia ndani ya sanduku hilo mwanadamu siku hiyo ambayo ameingia ndani ya hilo sanduku jambo la kwanza ambalo linabadilika jina lake linasauliwa kwa sababu mwanadamu huyo ameondoka min alwujud ila aladam alikuwa maujud yuko leo hii amekuwa maadum hayuko tena na madamu hayuko jambo la kwanza ambalo linaondoka kutoka kwake ni jina lake linaondolewa katika ulimwengu ndio maana jeneza lako likiingia msikitini watu washaswali imamu amesimama mbele ya membar msikitini anawaambia waislamu leteni jeneza hawaambii waislamu mleteni ali au mleteni muhammad mleteni saleh tumsalia asema leteni jeneza jina lako limekwenda wapi madum umekwenda mbele ya mwenyezi mungu subhanahu wa taala kitabu chako katika ulimwengu huu kimemalizika zile mbio zako zimekwisha yale mambo ambayo ulikuwa umeyafanya mengine uliopangilia kwamba utayafanya yote yamemalizika kwa wakati mmoja fi lamhati albasar fi ghamdati aini wa mwingine hukaa akadhani bado ana maisha marefu ya kuishi katika ulimwengu huu bado ana mambo mengi ataka kuyafanya katika ulimwengu huu imamu shafii anakuambia tazawad bituqa fa la tadri idha janna laylun هل تعيش إلى الفجر فكم من سقيم مات فكم من صحيح عاش فكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حين من الدهر تزود من التقى ايوه من ادم سازوت ووي اوه إيوه، إيوه، ومكمبوكا مونيزي سبحانه وتعالى katika kila unachokifanya uwe unamkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kila unachokifanya tukizungumza mwanadamu kuwa asiwe katika sio maana yake kuwa mwanadamu 24 hours yuko msikitini sio kuwa mwanadamu masaa 24 amebeba msahafu yuasoma Qur'an sio maana yake mwanadamu saa zote masaa 24 aleta tasbih sio hiyo maana yake maana yake ni kuwa mwanadamu katika kila anachokifanya awe anamkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kila kitu ukiwa unasoma unamkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uko ndani ya university yako unasoma unamkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya amal ndani ya biashara ndani ya ofisi yako unamkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala unakwenda unarudi unasimama unalala unamka unamkumbuka Mwenyezi Mungu Azza wa Jal na unafanya amali hiyo kwa ajili yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bi ayi dalil Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'an qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati liman lillahi rabbil alamin ikiwa uhai wako na kufa kwako na kila kitu chako katika ulimwengu huu lillahi rabbil alamin, imebakia nini? Haikubakia kitu. Uhai wako wote lillahi rabbil alamin, mauti yako lillahi rabbil alamin, kila kitu unachokifanya katika ulimwengu huu lillahi rabbil alamin. Mlango wa maasia utafunguka wakati gani? Sheitani atakupata wapi? Iblis atakuingilia kupitia na mlango gani? Hana sehemu ya kuingia kwa sababu kila unachokifanya lillahi rabbil alamin, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Asli ya maneno haya ayuha likhwa, chanzo cha maneno haya ni kuwa mwanadamu asiishi asiwe katika ulimwengu huu katika hali ya ghafla, kwa sababu ukiishi katika ulimwengu huu katika hali ya ghafla utakuja mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yauma alqiyama ukiwa na hasara kubwa, ukiwa uko katika hali ya hatari na ukiwa umebeba hasara kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wale malaika wa Mwenyezi Mungu atakwambia, laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'ak fabasaruka alyawma hadid. Utaambiwa maneno hayo, ayuha almuslim, utaambiwa laqad kunta fi ghaflatin min hadha, wewe ulikuwa katika ghafla juu ya mambo haya ulikuwa na ghafla, ulikuwa ndani ya ghafla, ulisahau kwamba kuna siku utakuja utakufa, ulisahau kuna siku utafufuliwa katika kaburi ulisahau kuna siku baada ya kufufuliwa utasimamishwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waqifuhum innahum mas'ulun wasimamisheni wote mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wataulizwa na ulisahau kwamba kuna sirat na ulisahau kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndiye atakayekuuliza haya masala mwanadamu katika ulimwengu na ulimwengu wenyewe namna ulivyo leo na yale maisha namna yanavyokwenda na yale mazingira namna yalivyomhadaa mwanadamu na yalivyomzunguka mwanadamu haya masala nyeti katika maisha ya mwanadamu ambayo ndiyo asli ya kufaulu kwa mwanadamu mbele ya mwenyezi mungu subhanahu wa taala huwa ameyasahau ndio maana kuna haja na kuna umuhimu saa zote mwanadamu ahakikishe hayuko katika hali ya ghafla wewe mwenyewe kama muislamu wewe mwenyewe kama adam saa zote unakaa na nafsi yako, sio mbele ya mtu wala sio pamoja na mwenzako, wewe na nafsi yako chemba, umekaa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, unajiuliza wewe mwenyewe, hal ana ghafil, mimi ni ghafla, mimi niko katika hali ya ghafla au niko katika hali ya kumkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kila mwanadamu saa zote na swala hili saa zote uwe unajiuliza, sio unakaa mpaka unapopata mkasa Mwenyezi Mungu amekuletea umepata msiba, ndipo hapo mkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unajua kuwa kuna Qur'an, unajua kuwa kuna sala unajua kuwa kuna msikiti, unajua kuwa kuna kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. La, saa zote mwanadamu yuko katika muhasaba, yuko katika muraqaba, kwa sababu ndio mlango ambao shaitan, ndio mlango ambao Iblis anautafuta ili amtie mwanadamu ndani yake. innal ladhina لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار wale ambao hawana tamaa hawana imani wala hawana yaqini kuwa watakutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwanadamu hufikia wakati akaingia katika daraja hiyo akasahau kabisa kwamba kuna siku utasimama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na utaulizwa an kulli saghiratin wa kabira ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha inna alladhina la yarjuna liqa'ana halafu waradhu bilhayati dunya wakaridhia maisha ya ulimwengu huu wakaridhia kabisa na wakayaonelea raha maisha ya ulimwengu huu jambo la mwisho ambalo atakakulisikia katika maisha yake, jambo ambalo lamchukiza katika maisha yake ni neno Allah, neno dhikrullah, neno Allahu akbar, neno la ilaha illa Allah. Hana haja ya kusikia maneno kama hayo. Ndio maana leo katika mambo mazito katika maisha ya mwanadamu ni mambo ya ibadati, na moja katika mambo ya ibadati ni mambo ya sala. Ndio maana ukaona leo mwanadamu wakati mwingine inakuwa jambo zito katika maisha yake kuisimamisha sala kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu mwanadamu anapigana vita vikali na ghafla, na ghafla ni adui ambaye mara nyingi humshinda mwanadamu katika ulimwengu huu, akamsababishia khasara, akamsababishia majuto mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waradhu bilhayati dunya, wakayaridhia maisha ya ulimwengu watma'annu biha, na maisha hayo ya ulimwengu ndio yakawa ni mambo ambayo yanawaletea utulivu na amani katika ulimwengu huu. Hana hamu nyingine isipokuwa ulimwengu, hana malengo mengine isipokuwa ulimwengu, hana, hana madhumuni, hana shabaha, hana objectives katika ulimwengu huu isipokuwa ni ulimwengu peke yake. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi iliyopokewa na Imam Ibn Majah katika Sunan na Imam Ahmad fi al-Musnad bi isnadin sahih anasema mtume alayhi salatu wasalam man kanat al-akhirah hammu yule mwanadamu ambaye hamu yake itakuwa ni akhira hamu yake katika ulimwengu huu ni akhira yeye aishi katika ulimwengu huu lakini sio ulimwengu huu ndio malengo yake ulimwengu huu kwake yeye ni daraja ni briji ni kitu ambacho kinaitwa mamar korido anayoipitia ili afike katika afi, amfikie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili ende katika akhira, mpaka mali ambayo Mwenyezi Mungu aliyompa. Mali yenyewe ni chanzo na, cha, na sababu ya kwenda kwenye akhira. Mali yenyewe sio lengo, mali ni wasila li ta'ati llah, wasila limardhati llah. Almal nafsuhu laysa huwa alghaya, mali yenyewe sio ghaya, biashara yenyewe sio ghaya, sio ghaya sio malengo wala sio objective ni kitu ambacho kinakuwezesha wewe mwanadamu kujikurubisha na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kutengeneza akhira yako kwa dalili ya maneno ya Qur'an kwa dalili ya aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Qasas Mwenyezi Mungu anasema mtukufu Azza wa Jalla wabtaghi fima ataka Allah madha ad-dar al-akhirah natafuta kupitia kwa kile ambacho amekupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tafuta akhera kwa kupitia na kile alichokupa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu amekupa nini? Amekupa mali. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-dara al-akhirah. Usio dunia. Usitafute kwa mali yako dunia, la, tafuta akhera kwa mali yako. Wala tansa nasibaka min ad-dunya. Pamoja na hayo pile vile usisahau kuwa unao sehemu yako katika dunia. Aya hii Waislamu wengi wameigeuza wamekuwa wameifanya wabtaghi fima ataka Allahu ad-dunya wala tansa nasibaka min al-akhirah Imegeuzwa kinyume chake kabisa, mali, ulimwengu, dunia, maisha ndiyo mwisho wa mawazo ya muislam kama ambaye ataishi milele katika ulimwengu huu. Anazungumza lugha ya wale waliokufuru na lugha ya wale mushrikina ndani ya Qur'an, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana atamani leo aweza kuishi miaka elfu moja katika ulimwengu huu lakini mwenyezi mungu subhanahu wa taala anasema waradhu bilhayati dunia watmaannu biha mtume muhammad sal llahu alehi wasallam anarudi katika hadithi anakuambia man kanat alakhira hamu yule ambaye hamu yake ni akhira mwenyezi mungu subhanahu wa taala kupitia kwa mafundisho haya ya mtume alaihi salatu wassalam mtume anasema katika hadithi hiyo anasema jamaa llahu amra mwenyezi mungu mwanadamu au mwislamu aina hiyo mwenyezi mungu humtengezea mambo yake wajaala ghinahu fi qalbi na mwanadamu huyo na mwislamu huyo mwenyezi mungu hujalia utajiri ukawa uko ndani ya moyo wake wa atathu dunya wa hiya raghima na ulimwengu humjia mwanadamu huyo hata kama ulimwengu huo hautaki kumjia utamjia kwa idhni na amri ya mwenyezi mungu subhanahu wa taala Mambo matatu, yule ambaye ataweka akhera mbele yake, ataweka akhera ndiyo malengo yake, ataweka akhera ndiyo hamu yake. Man kanat al-akhirat al hammu, yule ambaye akhera ndiyo hamu yake, ndiyo mawazo yake na ndiyo malengo yake. Jamaa Allahu amra, Mwenyezi Mungu humkusanyia mambo yake na humnyoshea mambo yake, huyatengeza mambo yako saa zote. Mwenyezi Mungu utayaona, huwa huyanyosha na huyatengeza wajaala ghinah fi qalbi, na utajiri wake Mwenyezi Mungu huujalia katika moyo, sio utajiri katika mkono, sio utajiri katika akaunti za benki, sio utajiri katika hisabu, utajiri katika moyo. Mwenyezi Mungu hujaza moyo wako ukawa watajiri kabisa. Kichache kile ulicho nacho Mwenyezi Mungu anakujalia, unasema alhamdulillah. wa atathu dunya wa hiya raghimah na ulimwengu utakujia hata kama hautaki kuja, lakini Mwenyezi Mungu ataulazimisha utakuja. Waman kanat dunia niyatuh, yule ambaye dunia ndiyo nia yake na ndiyo mawazo yake na ndiyo malengo yake. Dhayaa Allahu alayhi amra, katika riwaya nyingine dhayaa Allahu alayhi dhayata, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wal billah, humtawanyia mambo yake humharibia yale mambo yake, hamsaidii yale mambo yake akayatengeneza. Ndio, ndio pale ukamwona mwanadamu na zile mbio zake zote anazokwenda, lakini huona kwamba mambo yake bado hayajasimama, bado yuko katika dhiki, bado yuko katika tabu, bado yuko kwenye shida. Kila anachopakipata hakitoshi kwa nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huongeza jambo lingine ovu zaidi, wajaala faqrahu baina ainai, na mwanadamu huyo Mwenyezi Mungu hujalia ufukara uko mbele ya macho yake, ufukara uko mbele ya macho yake. Hata ukapata mali kiasi gani, wewe bado hujatosheka. Tamaa hakuna kukushinda, jasha imekujaa katika moyo wako, ndipo pale unachokituma katika mikono kinachoingia katika utajiri wako haukutoshi, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupeleka kule unakotaka. Nia yako wewe mwanadamu ni ulimwengu, wajaala faqrahu baina ainai walam yatihi min ad-dunya illa ma kutiba lah, Mtume alayhi salatu wasalam, ulimwengu na dunia haitokujia isipokuwa ile sehemu tu ambayo Mwenyezi Mungu aliyokuwekea, sehemu peke yake ambayo Mwenyezi Mungu aliyokuandikia. Mbio zako zote unazokwenda, mambo yako yote unayoyafanya, Mwenyezi Mungu ukamsahau, kitabu cha Mwenyezi Mungu ukakitupilia mbali, alama na aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, dhikrullah ukasahau, maut ukayasahau, akhira ukaisahau, hisab ukaisahau, swala ukaitupilia mbali swala ukaitupilia mbali waislamu wangapi leo ambao swala kwao ni mtihani mkubwa anaposikia allahu akbar hajajua nini maana allahu akbar mwenyezi mungu ni mkubwa mkubwa kuliko nini akbar katika lugha ya kiarabu ni sighat tafdhil mkubwa kuliko kila kitu kila kitu ndio nini kila kitu kile ambacho anachokifanya mwanadamu katika ulimwengu huu kila kitu ambacho anachokijua mwanadamu katika mawazo yake na katika akili yake mwenyezi mungu ni mkubwa kuliko hicho leo mwanadamu na mwislamu hajafahamu nini maana ya tamko la allahu akbar ndipo pale unapomwona mwanadamu anasikia allahu akbar yuko katika mpira bado yacheza kwa sababu ule mpira mpira anaoucheza bado ni mkubwa kuliko mwenyezi mungu subhanahu wataala hajajua ukubwa na utukufu wa mwenyezi mungu juu ya ule mpira hajajua ukubwa na utukufu wa Mwenyezi Mungu juu ya ile mechi ya mpira anayoitizama ya zile timu ambazo zinazopambana kubwa katika nafsi yake na katika moyo wake kuliko Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndipo pale unapomwona Muislamu amekaa katika biashara yake katika amali yake katika kazi yake, huku swala inaendelea na huku anapitwa na swala, hata habari hana katika maisha yake. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يقول الله عز وجل في محكم تنزيله اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون هذا وصلوا وسلموا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 بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين